cies inda conscienze exameno. Ticla analiso pri homa stultezzo. Professoro Carlo Cipolla, chiu forpassis en la iaro 2000, estis itala historisto cae faculo pri historio de economio. Dun de chiaroi de universitata carriero, instruis en Italuio cae usono en siai vercoi li cunigis seriosetzon de analiso cum plesuriga humura viglezzo. Tre conata estas lia esseo fundamenta i legioi de homa stultezzo. Indas unue citi la sequan corollarion el lia teorio pristultezzo. En ciu el ni trovidas factoro de stultezzo, quiu estas ciam pli granda ol quiam ni supposas. Poste tia agnosco oni povas analisi stultezon ce aliului. Unua legio. Ciam cae neeviteble ciuel ni subtaxas la nombron de stultuloi en circulado. Char uloi, ciu in mi opinias raziai cae intelligentai, subite montrigas stultai sen ia ombro da dubo. Crome, tagon post tagon, ni estas condicitai en nia agado fare de stultuloi, ciui sen change aperas en mal pli taugai momentoi. Vane estas pritaxi ilian procenton, char ciu ain nombro estos tro malgranda. Dua legio, la probabletzo che ulo estus stulta providzas sen dependa de iu ain caracterajo de tiu persono mem, qui es aspecto ofte shainas ne nociva au naiva, Cai protio mi errare malfermas nian defendon, post longa cae seriosa esploro oni povas nepre concludi che la factoro stultezzo ne dependas de rasso, etnai au i condicioi, educado, culturo, cotopo. Tria Stultulo estas ulo quiu causas damagion alla lia persono au gruppo de personoi sen samtempe acquiri propra avantagion au et suferante malgainon. Quara legio. Nestultuloi ciam subtaxas la nocivan potentialon de stultuloi. Daure ili forgesas che iam ain cae en ain circonstanzo tracti cae au cunigi cun stultuloi neeviteble eviteble evidentigios qui tre multe costa eraro. Quina legio. Stultulo estas sen compare la plei dangera estagio en la mondo. Tiu ci versaine estas la plei comprenebla en la legioi, char oni bonege scias che conduto de raziai homui, ecce se malamicoi, estas santa uvidebla, dum tiu de stultuloi tute ne. La basa corolario de la quina legio, stultulo estas pli dangera ol bandito, en conducas nin al fina classificado de homoi lau ilia conduto dum transaccio. Mal bon chanzulo, tiu quies agado emas damagi lin mem, sed ancau donas avantagion aliu alia. Intelligentulo, tiu quies agado emas doni avantagion al li mem, sed ancau donas avantagion aliu alia. Bandito, tiu quies agado emas doni avantagion al li mem, sed samtempe damajas iun alian. Stultulo, tiu, kies agado causas damagion al alia persono au gruppo de personoi, sen samtempe acirigi al li iun avantagion au ec causante al li malgaino. Aldone, professoro Cipolla rimarcas che generale intelligentuloi consecias prisia intelligentezzo. Anca u bandito e con prisia dispozizio, ca ianca u malbon chanzului, havas pravigita in suspecto in che cio marcias lau desire. Sed stultului tute ne prisia stultezzo, ca ien aldona chialo de ilia extrema dangerezzo fine tio revenigas al tre basa cae doloriga demando. Ciù mi mem estas stultulo? Mi contentige superis plura in testo in por mensa quociento. Mal bon chance mis cias kiel testo testoi funccias, cae che ili nenion pruvas. Plurai personoi diris che mi estas intelligenta, tamen anca utio nenion pruvas. Eble ili pro iu cialo timis diri al mi la veron. Au male, ili provas exploati mian stultezon por tiri profiton. Au eble ili estas tiel stultai ciel mi. Mi tamen concludas per eta espero. Mi consetzias pricium mi estas au estis stulta, cae tio montras che mi ne estas tut estulta.